السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نحمد الله جل وعلا على منه وتوفيقه أن جمعنا بإخواننا في هذا المسجد وفي هذا المعهد مع طلبتنا وأبنائنا الحمد لله salawat dan salam terkirim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarganya para sahabatnya dan seluruh para pengikut, para pengikutnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah dan taufiknya yang telah mengumpulkan kita dengan saudara-saudara kita di masjid ini di ma'ahat ini bersama dengan para santri dan anak-anak kita. Alhamdulillah yang wafakan Allah Jalla wa'ala di hadihi as-salat والتي بشر فيها النبي عليه الصلاة والسلام ببشرى عظيمة كما صح عنه أنه قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله من صلى الفجر وفي رواية جماعة إلا أن هذه الزيادة اختلف العلماء في تصحيحها ولكن الأصل في الصلاة أنها تصلى جماعة قال فهو في ذمة الله في ذمة الله أي في حفظه dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan solat ini, solat yang telah diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kabar gembira yang besar dari beliau berdasarkan hadis yang sahih bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Man salla al-fajr fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan tambahan dalam riwayat yang lain barang siapa yang mengerjakan salat fajr secara berjamaah meskipun tambahan secara berjamaah ini para ulama berselisih dalam mensahihkan tambahan riwayat tersebut akan tetapi hukum asal mengerjakan salat wajib adalah dikerjakan secara berjamaah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mengerjakan salat subuh maka dia berada di dalam zimmatullah yang dimaksud zimmatullah adalah penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. هذه الصلاة التي قال الله جل وعلا في حقها وشأنها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا مشهودا تشهده الملائكة وهذا فيه ترغيب على الاجتهاد في المحافظة على هذه الصلاة خاصة بالنسبة لمن وفقه الله جل وعلا أن يكون جارا للمسجد أي أن يكون قريبا منه بحيث إذا أذن المؤذن وتوضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام هذا يعتبر قريب من المسجد بل يعتبر جار المسجد فهذا لا ينبغي له أن يصلي إلا في المسجد وإن كان الحديث الذي يستدل به بعض الناس في هذا الباب لا يصح لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولكن الصلاة في المسجد جماعة من آكد الواجبات ومما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنهم كانوا لا يتأخرون عنها أبدا كما قال ابن مسعود وما كان يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق Surat ini yaitu surat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaannya وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا dan bacaan pada solat subuh itu merupakan bacaan yang dipersaksikan yang dimaksud dipersaksikan bahwa para malaikat mempersaksikannya dan menghadirinya maka di sini menunjukkan anjuran untuk berkumpul untuk senantiasa menjaga dan menghidupkan solat ini. Lebih terkhusus lagi bagi seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepadanya untuk menjadi tetangga masjid dekat rumahnya dari masjid maka merupakan hal yang Sepantasnya apabila Muadzin telah memandangkan adhan Lalu kemudian dia berwudu di rumahnya Lalu dia keluar Menuju ke masjid Dan mendapati Takbiratul ihram bersama dengan imam Maka ini Pada hakikatnya termasuk tetangga Masjid Maka orang yang seperti ini tidak sepantasnya baginya untuk menegakkan dan mengerjakan sholat kecuali di masjid. Meskipun hadis yang dijadikan hujah oleh sebagian manusia hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih la salata fil masjid la salata li masjid illa fil masjid yaitu tidak ada solat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Hadis ini tidak sahih. Akan tetapi solat di masjid dan melakukannya secara berjamaah termasuk di antara perkara yang paling kuat kewajibannya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sama sekali tidak terlambat dari menegakkan salat itu di masjid sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa tidaklah seseorang itu meninggalkan salat berjamaah di masjid kecuali seorang munafik yang sangat diketahui tentang kemunafikannya. بل أن السلف اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا صلوا الفجر مكثوا في مصلاهم يذكرون الله جل وعلا يتلون كتاب الله ويذكرون الله جل وعلا حتى تشرق الشمس ثم ينصرفون رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وبين أن فضل هذا العمل أن صاحبه له أجر حجة وعمرة قال تامتان تامتان أي النبي عليه الصلاة والسلام فنسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني للمحافظة على صالح الأعمال والاجتهاد فيها حتى نلقاه والله تبارك وتعالى أعلم وبارك الله فيكم إن شاء الله Then termasuk di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh para ulama ussalaf bahwa apabila mereka selesai mengerjakan salat fajar salat subuh maka mereka tetap tinggal di masjidnya di mana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah tabarak wa ta'ala hingga terbitnya matahari lalu kemudian mereka mengerjakan salat setelah itu mereka kembali ke rumah-rumah mereka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan menjelaskan tentang hal ini menerangkan tentang keutamaannya bahawa barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah lalu kemudian dia tinggal di dalam masjid tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terbitnya matahari lalu dia mengerjakan salat dua rakaat maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna sempurna dan tidak kurang maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada aku dan demikian pula kepada saudara-saudaraku untuk senantiasa menjaga dan memelihara amalan-amalan saleh hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum Sampai di sini akhwat Sampai kita bertemu di acara Daurah di pagi hari nanti InsyaAllah Assalamualaikum Assalamualaikum